amahoro umwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari yahikuye imana makuru ndabashikiriza kuri uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira mu imwe gusa umugwi washyizweho ngo wige ikibazo cy'abadandaza mu isoko ya kamenge iherutse gusha uzoba werekanye aho abatahishije ibyabo baba barakorera nimenyeshwa n'umukuru w'igisagara cya bujumbura asaba abo badandaza kurindira bihanganye murabyumva muri ano makuru ku igenekerezo rya cenda gitugutu harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe amaposita umushikiranganji ajejwe ico gisata mu burundi akabagabisha abakozi b'amaposita k'ubusuma buvugwayo bagiye kubuhagurukira leta y'u Burundi nayo irasaba abaserukira ibihugu byabo hamwe n'amashami y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi kugira icyo bakoze kugira u Burundi bukugwe mu rutonde rw'ibihugu by'amavyigwa na ONU mukanya nido nido ryano makuru isanganiro inama yasubiye kubaramutsa abadandaza ibintu byabo bitahiye mu isoko ya kamenge basabwa kwihangana mu kurindira ko basubizwa ibidandazwa byabo umuyobo umukuru w'igisagara cya bujumbura niwe wabivuga komisiyo ya dopolisi jimmy hatunga imana akamenyesha ko mu kiringo c'indwi umugwi washyizweho uzoba wahejeje kwiga ikibanza baba barajyamwo mu kurindira ku isoko ya kamenge isanugwa imodoka kizimyamoto yarose inzira yo gucamo aho hantu harazimye bagerageje kuzimya rero babandanya bazimya n'ahandi mugabo aho hatahiye hari twasanze harimo n'ibintu bitari bike by'abantu mugabo byugaranywe rero igihe tuboneye yuko hari ahantu cyane cyane harimo ibintu bitahiye twagize tuti ntibabanze bugare kugira ngo tubanze twisuganye eh, tubanze turondere bene vyo tumaze kumenya bene vyo nyezina niho rero tuzoheza tukaca tubugururira bagakoramo ibintu byabo naho nyene si ugupfa kuvugurura uko nyene tuzobanza tubarabira ahantu muba baraza kuba barahagaraye kugira ngo barindire eh, nyezina iyi soko tuyitunganye neza twongere tuyitunganye nk'uko biri mu migambi yacu rero no batera akamo yuko bo kwihangana gatonya iri yinga ntirizohera tudakemura ico kibazo ko nk'uko nyine icubahiro yabivuze umukuru w'igihugu cyacu eh, yavuze ko azashyiraho umugwi ujejwe gutunganya neza eh, rijya soko eh, ibyahiba babikuremo hanyuma bongere bategure umugambi wo gutegura iryo soko neza kugira ngo mu mezi atarenze atatu duheze iryo soko turibashikirize bongere bakoreremo ukuri kwabo urumva yuko bose babanza bakarindira tugatunganya icyo gikorwa kugira ngo bose tubarekurire mu mutekano wabo no mu mutekano w'igisagara komiseri de polisi jimmy hatungimana ni umukuru w'igisagara cya bujumbura ubushyiranganji bujejwe itumatumanako ry'amakuru nabwo buragabisha abakozi bakorera muri posita Burundi ku busuma buvugwa umushikiranganji marie chantal nije imbere avuga ko bagiye guhagurukira abo bakora ubwo busuma agahamagarira umwe wese gufasha mu kurwanya iyo kuko isubiza inyuma ubutunzi bw'icyo gisata babivuze mu gihe uko umwaka utashe kwigenekerezo rya cenda gitugutu ahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe amaposita busuma buri kuri pozika na kamaramara kuko ntiwongera yuko mwavuze mu gihe ubusuma buri muri pozika buva ku nyigisho zike biva ku bantu bo kumupira burya nta mupira ashobora kuza kwiba pozika atagize kompisite y'uburenganzira mbega yicaye ko amahera ari kukiyariye yicaye ko ibyuma biharura amahera ari kukiyariye yicaye ko ari twe twose tuba tuzahiye mbega utoshorije sheke uwo mupira yoyaronka gute bivuga ngo na responsibilite y'ubuzima buri muri bwose ikaba tugarukako twese kuva ku mukozi mutoya umwe wese kutajejwe ni ukuvuga ngo la complicité iva muri twebwe n'ibyerekeye ubusuma si muri posita gusa ahantu hose haba amadekurunema depo ntitwoguma tuvuga ngo tugwize umwimbu harimo ba kaboko nabo bari baraca munsi baca mu miryango yose murabyumva yuko atawe twoshira mu bigega nabo bariko bashaka munsi yabyo batogo ari nacyo gituma ikibazo cy'ubusuma tuzogihagurukira kandi nta nkeka ko ibisata byose twifatikanije umwe wese ntagire udusubira kwiyumvira ko yibye posita Turabandanya nano makuru ku mitumba ya Kigwati ya mbere na Kigwati ya kabiri muri zone Rukaramo ni muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura haribonekeza ubukene bw'amazi bumaze amezi ashika kuri atanu n'indwara ziturutse ku isuku rike zikaba zimaze kwibonekeza muri ako gace yaba abajeje intwaro bo hasi cyangwa abanyagihugu bose basaba kuronswa amazi meza n'inkuru tubaza Ahmed Mutore haraheza amezi agera kuri atanu hibonekeza ikibazo c'ikena ry'amazi muri zone Rukaramu ku mitumba ya Kigwati ya mbere na Kigwati ya kabiri nkuko vyemezwa n'umukuru w'umutumba wa Kigwati ya mbere turafise ikibazo cy’amazi muri Kigwati ya mbere muri na Kigwati ya kabiri ikibazo turakimaranye nk'amezi atanu tutaronka amazi yo kunywa canke gutekera dutekesha amazi mabi twaragerageje ibyo twose turonka ayo mazi ariko nta kuntu tuyaronka abantu bakoresha amazi ya mufurege amazi atemba usanga mahanda arimwe ubucafu mwitanga inkuru amazi ari yarasuma badukore narwo itanga inkuru ubwira imihoro izana amazi muri rukaramo narwo tuyaronka igwati ya mbere ni kabiri uyu munyagihugu aba ku mutumba wa kigwati ya mbere aratwiganira ingaruka zo kuba batagira amazi meza muri ako karere ahavuga ko n'indwara ziturutse ku isuku rike nko gucibwamwo zibonekeza ingorane tugira ni nyinshi cyane ko turatama turagenda mu marambya buringa urava ngaha saa kumi n'imwe y'ijoro urashobora kugaruka ngaha saa sita saa saba saa munani bivana amarere nabo bidashobokeye tuca twifashisha ayo mazi nyine mabi ya mpanda hariho badashoboye gushika iyo abo n'ababa bishoboye yego ibido nayo bayizanye uba yayivomye baducira ibihumbi bibiri ego ingaruka mbi turi nazo tugira amagara meza kuko abana kenshi inzoka gucibwamo ego biratuganza cyane umuyobozi w'ishure shingiro rya Kigwati muri zone Rukaramu nawe nyene aremeza iryo kena ry'amazi kwishure arongoye. Twebwe nga turamaze igihe kinini atamazi dufise bivanye n'ingene amazi yakamye muri secteur ya Rukaramu cyane cyane muri Kigwati ya mbere ni ya kabiri hanyuma nkuko natwe ayo tuyakoresha aciye kwitiyo imwe imanuka amazi mu gisagara nico gituma rero kwishura tutagira amazi tugifunga amazi yarimo mugabo ubu dufunguye twasanze amazi yarakamye hari amazi bakoresha mu miceri niyo dukoreshwa kandi twakoresha yabo yaba batware yaba abanyagihugu bagasaba abajejwe ikibazo cy'amazi muri ako karere kugitorera inyishu bakaronswa amazi meza aho muri zone rukaramo sangwa muri sanze kuri radio isanganiro n'amakuru tuyabandanirize mu bijyanye n'imigenderanire ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itandatu leta y'uburundi isaba abaserukira ibihugu byabo hamwe n'amashyirahamwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu burundi kugira icyo bakoze kugira ngo uburundi bukugwe mu rutonde rw'ibihugu byama byigwa nawo ni ako kamo ni ak'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu hari mu nama yabagirishije kuri uyu wa gatanu Albert Shingiro akabahamagarira kandi gushigikira umugambi w'igihugu w'iterambere yari kuri mikoro ya Moyize Misago twifuje cyane kubashikiriza wa mugambi mukuru w'iterambere kugira ngo bamenye yuko ibyo bofasha kugira ngo igihugu gishire mu ngiro umugambi w'iterambere ko babwirizwa gukurikiza eh, ibintu biri muri mugambi badashobora kujya inyuma y'ivyo twega abarundi twitoreye kugira ngo twiteze imbere nababwiye kandi yuko eh, mu byo bagira byose babwiriza kubahiriza ubwigenge bw'igihugu badashobora kudutamika ivyo bonyene bigombeye kandi nabwe ko bibwirizwa gukurikizwa hanyuma bidakurikijwe naho hariho ingingo zifatwa mu bihe nk'ivyo ubwa kabiri nababwiye ivyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu vyose vyari biserukiwe ngaho yuko ari imigenderanire muri rusange yuko hari ibihugu bimwe bimwe vyagiye bifatira ibihano Burundi bikabifata ku vy'ukuri eh, ata biyago vyabaye tutavuganye bakabifata ku bushake bwabo ivyo bihugu rero twabibwiye yuko muri iki gihe babwiriza guhindura ingendo bakaza tugakorana kandi tugakorana twubahana twese nk'ibihugu kandi burya nta gihugu cikwiye ijana ku ijana igihugu cyose kirakenera ikindi haba ibihugu bya rutura cyangwa ibihugu bito bito nta gihugu kibura gukenera ikindi hamere nabasavye yuko yuko ibyo bihano bafatiye Burundi n'abarundi e, batatugishije inama yuko ku byukuri muri ibihe turimwe ubu bidashobora kuronka insiguro yuko babwirizwa kubikura bwa vuba kandi atagisabwe nabwe yuko uburundi mu gihe ivyo bihano vyoguma bibandanya kandi kandi tamvo ihari ko dushobora natwe nk'abene gihugu barundi nk'igihugu kiyemera kandi igihugu cyigenga yuko babandanje bafata ibihano natwe dushobora kubasubiza mu ndumane hari ibyo bita mu gifaransa reciprocité ni mugabo sivyo twoshira imbere tuzoguma tuyaga nabo ivyo vyofatwa ari uko barengeje urugero natwe tuheza tukabikora gutyo abantu barenga amajana atandatu bagenda n'indwara yo mu mutwe barakiriwe muri aya mezi atandatu aheze mu bitaro byakira abafite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe senipeka mukamenge benshi bazi ku izina ryo kwa rojanti bivugwa na Pierre Claver Njejimana jeje ukurikirana abarwayi muri ico kigo bamwe mu bagendana iyo ndwara baganiriye na radiyo isanganiro bemeza ko ubu bafise agahengwe bagasaba abafise bene ibyo bibazo kwitura amavuriro kuko ngo hari abayigendana bakivuza baratebye canke bakaguma mu bintazi ni mu gihe ejo aho bukera hazohimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana indwara zo mu mutwe n'inkuru tubaza Lydia Gahimbare nkuko twavyiganiwe na bamwe mu bariko baratora mitende bagwariye mu bitaro vyakira abagendana indwara zo mu mutwe Saint Peka mu mfunyapfunyo igifaransa bemeza ko bakigwa neza kuri ibyo bitaro aha baravuga uko bafashwe n'izo ndwara natanguye kurwara ari mu kwezi kwa Mfatwa rero ari ahantu ku murango ndanumva ubwo nyine akenge karapoteye numva ikintu rero mu mutwe oya ni ishinge nta miti baratangura kumpa ni ishinge bantere nubwo biri rero imiti ivura abafite indwara zo mu mutwe ngo irazimbye cyane hari n'abantu badashobora kuronka iyo miti nk'uko piyanjeje imana agejeje igisata kwirikirana abafite indwara zo mu mutwe muri icyo kigo abivuga navuga yuko imiti muri kino kigo iraboneka byoroshye ariko navuga yuko imiti miti irazimbye cyane hanyuma hakaba hariho abantu benshi badashobora kwivuza kubera uburyo bwo kwivuza budakunda kubera imiti dukoresha navuga yuko abantu bose ntibashobora kuyigura kubera ubukene mbega mu gihe nk'umuntu aba akeneye umuti ntawuronke biraheze bigashya bigenda gute eh, hariho ubushyikiranganji bwo gufatana mu nda irafasha abantu batari bake mu kubagurira imiti ariko si abantu bose novuga yuko bafise ubwo burenganzira kuko abagwayi barenga ku majana atandatu barakiriwe kuri iryo vuriro mu kiringo cy'amezi atandatu aheze nk'uko Pierre Imana abandanya bivuga haraciye amezi atandatu twarakiriye abagwayi barenga amajana atandatu na mirongo itanu barenga gatoya urumva yuko kame abagore bo mu mutwe barahari nyuma indwara zo mu mutwe ziyerekana mu bice byinshi turabye ibimenyetso cyane cyane baza bazanye urumva hariho abaza banyoye urumogi bagashya bagwara hariho abaza bagize ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe nyine hanyuma abo o dushya tubashyira mu bitaro abo bagwayi batera umuntu wese yokumva ko ibimenyetso mu mutwe ko hari kitagenda neza ko yanyarukira kwa muganga bakareka kubanza kuja mu bintazi nk'uko nabo ngo byabashikiye urakoze Lydia dusimbire mu ntara ya gitega habunguruza abantu ku mapikipiki bidoga ko bariko baragurishwa ko ijire nshasha ku bihumbi mirongo ibiri kandi niyo baheruka kugura ibihumbi mirongo itatu yari gikomeye basaba ko ho bitunganywa gushasha gishirahamwe amotabu userukira iryo shirahamwe gitega kavuga ko ari itegeko ryavuye mu bushikiranganje bwo kunguruza abantu n'ibintu kandi ngo aba bose ni nkuru tubaza Arthur Kavabushi iyo jire nshyashya imaze indwi iriko iragurishwa ibihumbi bibiri mirongo ibiri kubunguruza abantu ku mapikipiki ifise ibara ry'umuhondo ikaba ifise ikimenyetso c'idarapo y'igihugu c'uburundi hamwe n'inomero y'uwo bayihaye bene kuzigura bidoga bavuga ko n'izo bari basanganywe zigikomeye twebwe ntibitunezera kubera ko ifise iyindi iyo risanzwe igikomeye kandi iyo nayiguze amafaranga yongera ko kuri iyi tugutse bagasaba ko hoba ihinyanyugwa neza rya amotabu icyo dusaba ni uko hoba itunganywa neza ryishyira nimba hari ikintu gikenewe gukorwa tukagihuriza ko bakatugirisha inama na silvestre arongoye amutabu igitega ati uretse ko ari itegeko ryavuye mu bushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu ngo iyo jire yavuye ku bihumbi mirongo itatu ijya ku bihumbi mirongo ibiri ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu hari jire buherutse kwemezwa yuko zo kwambara uburundi bwose tuba ntitwashya tuba inyuma cyangwa ngo tuvuga yuko twambara eh, igihe zaheze cyangwa za kera uwarongoye abandi akabizeza ko iyo nshasha izomara igihe kinini gusumba iyahahora mu ntara ya gitega abunguruza abantu ku mapikipiki bakaba bamaze guhindurirwa ijire inshuro zitatu kandi bose hamwe bakaba bagera ku bihumbi bitatu n'ijana mu ntara yose mu gisagara cya gitega naho bakaba bagera ku bihumbi bibiri n'ijana ku mugwa mukuru wa politike gitega Arthur Kavabushi radio isanganiro urakoze Kavabushi abanywanyi ba Regidezo nabo bidoga bavuga ko babasorera amafacture y'umurengera ngo bagiye kwiruhutsa kuko ngo hariho ubuhinga bushasha bugiye kujaho kugira bworohereze kugira nako uzokwerekana amafagitire ariko amakosa ni inyishu yatanzwe n'umuyobozi ya ajejwe Budanda muri regidezo inyuma y'imyidogo y'abanywanyi baserukiwe n'abatware bitoreye hari mu nama yo igitabo kirimo imigambi w'ingene imiryango ikenye uronswa amazi meza kandi hakaboneka n'isuku ry'ibanze muri iyo miryango n'inkuru tubaza Mozagara. muri iyo nama irimwo abajejwe intwaro n'abandi begwa n'ikibazo cy’amazi ku rwego rwa komine n'intara zo mu buraruko bw'uburundi abatari bake baboneyeho akaryo ko gushikiriza imyidogo y'abanywanyi ba regidezo ku mafagitire y'umurengera babasohorera bimaze no gushikira bamwe mu basitanteri bari aho muri iyo nama uw'imutima ajejwe ubudandaji muri iryo shyirahamwe ntiyahakanye ko iyo ngorane ihari ariko arahumuriza ko icyo kibazo kigiye gutorerwa umuti kuko ngo hari ubuhinga bushasha ragisere ngo bugiye kujyaho buzobona amakosa mwenayo ngo mu miji iri kure naho nyene ngo bazoraba abantu bahaba bafata amafoto mu kuraba mu makonteri y'amazi n'amatara ibiharuro ziyanditse bace barungikira abo vyega muri regidezo gutyo mwene ibyo bibazo bigabanuke ibyo byavugiwe mu ruganda rwo kuraba ingene imiryango ikenye yoronswa amazi meza ikagira n'isuku ry'ibanze umuyobozi mukuru ajejwe igisata c'amazi n'isuku ry'ibanze Jane Nizigiyimana agasaba ajeje intwaro guhimiriza abo barongoye kugira abifise batereteranye udufaranga iyo miryango itifise nayo nyene ironke ingene ivoma ku mabombo rusange abateguye iyo nama nama bakibutsa kandi ko ikurutu y'amaritiro mirongo ibiri igugwa kuri ayo mabombo amafaranga cumi leta ikaba igiye kuriha ibice mirongo itanu ku ijana by'ayo mafaranga y'amazi muri wa mugambi wo kurwanya ikiza korona virusi ingozi ponari muzagara radiyo isanganiro urakoze muzagara bakoze n'abagenzi bacu bose badufashije kugira turonke amakuru tubashikiriza kuri no wa gatanu